Hola, benvinguts i benvingudes. Passeu, passeu. Que casa nostra... És casa vostra. Sou a Ràdio Caliu, Benvinguts i benvingudes a tots i a totes a Ràdio Caliu, l'Ateneu Divers, un programa únic i diferent per persones úniques i diferents. Ei, què tal? Molt bona tarda, molt bon dia, molt bona nit. No sé quan s'escolti això, no? Perquè això és un podcast, que és un programa en directe. Doncs això que quan algú ho escolti, no sé quina hora ho escoltarà, no? Ei, què tal, què tal, com estem? Què tal? Hola, Sílvia, què tal? Hola, bé. Com va la vida? Molt bé. Molt bé, ei, benvinguda, eh? Gràcies. Eh, la tinc aquí a l'esquerra. A la meva dreta tinc un aplaudiment, si us plau, per favor, a la Sílvia. Avui dins de l'equip també tenim a l'equip habitual, no? pues l'Albert, Albert Alguera, què tal? Molt bé, bona tarda. També tenim a l'inconfundible Pere. Hola, bona tarda, què tal, com, com esteu està? tots? I també tenim a l'Elies que clar, com que no tenim micros suficients, però està aquí, eh? ara es posarà, eh? un aplaudiment sí, a l'Elies. Sí, sí, ara eh? s'hi ficarà. Molt bé, molt bé, escolteu, perfecte, eh? Doncs aquí un programa més, aquí a Ràdio Galiu, l'Ateneu Divers, aquí als estudis de l'Ateneu Divers, uns estudis que, bueno, eh, ja ho direm, ja ho direm en un programa més, en altres programes, eh? En el programa d'avui potser no toca, però tindrem notícies al programa que ve, al febrer, tindrem notícies ben, eh, ben bones, ben calentotes, val? I bé, això, no?, que és, eh, estem aquí a la, les, als estudis de, de l'Ateneu Divers, i, i bé, eh, el programa del mes de... Estem a... Gener. Gener. Gener. Gener. Gener, molt bé. Del, molt bé. del 2020. És, és, és del... el primer programa de l'any, no? Em sembla? És veritat. Sí, sí no? el primer programa. M'estàs dient, Albert, que estem al 2020 ja? Sí, estem al 2020 2020. Ja. 2020, sí. Mare meva, eh? Com passa el temps, eh? Sí, passa molt. Però bueno, hi ha alguns que ens conservem molt bé, eh? L'Albert, aquí que teniu aquí l'Albert, sembla que no, però té 22 anys, eh? Albert. doncs molt bé, doncs comencem el programa. No? Aquest eh, mes de gener, el programa de Ràdio Caliu del mes de gener, tenim, doncs, com sempre, un programa bastant farcidet. Ah. Ei, te, és veritat, hosti, ah, tenim la Júlia també. Eh, que... Un aplaudiment a la Júlia, sisplau. Eh? Vinga, un aplaudiment per ella. Ara, ara li donarem una mica de siento, vale? es pugui seure. I bé, eh, doncs com deia, tenim un programa farciet de coses, com sempre, i començarem amb, eh, amb la Sílvia, que ens va explicar doncs, una sortida que van fer no, al grup Caliu eh, aquest mes de gener, el passar dissabte, no? No, un diumenge. Toma, toma ja, diumenge, diumenge, perfecte, estupendo. Estupendo, estupendo. Doncs tu mateixa, explica'ns una mica doncs, què, què vau fer el passat diumenge. Eh, el passat domingo 19 de enero por la mañana visitamos... Eh, què vau visitar? Què vau visitar? Com es diu? Com es diu? Clar, és que és un nom una mica... És un mica anglès, no? Està, eh, el BCN, no? Vintage Market. Market. El BCN Vintage Market. El coneixeu sí. o què? Us sona? No. Yeah. Molt bé ubicado en las instalaciones de la nau Bòstic. Bostic. la nau Bostic. Sí. Que està allà per uh, prop de la parada, no? De, uh, Muy cerquita del metro de la Sagrera. Molt bé. En este mercado se podía comprar comple... Com... complementos como pendientes, vestidos y cazadoras o pantalones de segunda mano, artesanía y etcétera. Bueno, una mica de todo, no? Sí, una mica de todo. una de las cosas que me gustaba mucho fueron los grafitis que habían por las paredes de la nau Bòtic. Bòstic, no? Sí. Sí, està a totes les parets, perquè clar, és una nau sí, antiga, no? Sí, eh, en quadres eh, dibuixat eh, persones o... Quadres, has dit? Sí. Quadres d'animals? Bueno, de dibujos. Ah, vale, vale, vale, que hi havia eh, animals dibuixats, perdona, perdona. Sí, sí tens raó, sí, tens raó. Sí. Eh, què més, què més? Eh, com habitual en este tipo de mercados También puedes comer y tomar algo y gracias a las camionetas, restaurante, food trucks. Food trucks, no? Que también es una palabra inglesa, no? Sí, es este- inglesa. de moda, no?, posar palabras inglesas a cosas. Mm, bueno, no, pero bueno, sí. Ah, vale, vale, <laughs> ¿Qué més, què més? más? Para acabar la visita y como hacemos, fuimos a tomar algo. Sí, no és una cosa que és una, és una cosa habitual, no? I això sí. passa en totes les, no? en totes les grups, no? Sí. Refresco i... Anem a prendre i... alguna cosa, no? Us aneu a emborratxar, no? Que això ho sé jo. No, patates. Sí, no, no, no, refresco no. Patates jo vi... braves. Jo vist cerveses allà, eh? I tònics. Eh, què més? Callos. Callos. Callos. ¿Callos? Ojo, ¿callos? sí, sí, sí, sí, Andrés tomó callos. Sí, sí, sí, sí, ¿con sentido? quién, tomó? ¿quién, por la mañana. ¿Quién tomó, ¿quién tomó callos? ¿Quién tomó callos? Alcaide. El Andrés Alcaide, madre sí, mía. Sí, pero bueno, no pasa nada. Sí, sí, no. Por un día. Sí, sí, el, mismo. Sí, sí, sí, sí. Mole, mole. ¿Y qué ves? ¿Es més? Eh, Silvia? Sí, sí, es todo. Mole, estupendo. Pues... Doncs, eh, alguna pregunta? Teniu alguna pregunta? No. No. La, tu, tu, tu vas anar, Albert? A... No. no. Tu tampoc, no, Pere? No, no. No, però està molt bé, està molt bé la Sí, sortida. jo, jo vaig, us vaig acompanyar amb l'Esteban també. Sí, l'Esteban també fue. I la veritat és que està molt bé, a més és sí, un lloc sí, això... Sí, a mi me gustó bastante la on, salida. On ho van fer allà, la nau Bòstic, la veritat sí, és que fan sí, moltes coses. Sí, sí, i també hi havia plantes. Hi havia plantes, això sempre és important que hi hagi plantes, sí. no? perquè això do, do, dona sí, oxigen. Sí, jardineria. No? dona oxigen. Ah, hi havia unes plantes, unes plantes molt curioses, sí, i és que eren com una mena de bonsais Abra... que estaven dintre d'un recipient. Arbres bonsai. Bon, bonsais, que són, són aquests arbres sí, petitons sí, sí. japonesos, doncs molt semblants, i estaven dintre d'una com una, un recipient de, de vidre, saps? Perquè tenien, necessitaven molta humitat. Estupendo, Sílvia. Bon. Doncs, sí. Molt doncs, bé, Sílvia. Moltes gràcies. Gràcies. Per... Adéu. Adéu. Vinga, molt bé, Sílvia. Adéu. Ànim. Eh, Pere, què et sembla si posem un tema d'aquests que tu m'has eh, m'has enviat? Vaja. Bueno, a veure, jo... Que Tenim el... Quin vols que posem ara? Quin? Quin, quin. Bueno, quin vols? A veure, uh, jo primer de tot tinc sí. que dir que el mes que ve compleixo 50 anys. I llavors, doncs clar, llavors he demanat una miqueta les cançons que més m'han marcat una miqueta. Molt bé, molt bé. I més, i més xules que crec que m'han donat. Molt bé. A mi m'agradaria recordar ara un tema de l'any 72 que cantava Neil Diamond que, vale. que es diu Sweet Caroline. Ah, que guai. Eh? Vale, vale, vale. Sí, sí, sí, però, però clar, és que com que és una cançó que gairebé té la meva, gairebé la meva edat, doncs, bueno, també vull, vull, vull, vull, vull recordar-lo i vull, i vull recordar que també aquells anys que també per mi van ser molt, molt xulos. Per tant, endavant, Dil Nayamon, Sweet Caroline, endavant. Where it began I can't begin to know it But then I know the spring by the strings. Spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands, touching hands, reaching out, dear Lord, touching me, touching. you don't seem so lonely. We fill it up touching walls. no, no, no, no, no. Que és maca, eh, aquesta cançó? Sí, S'agrada o no? Sí, Sabeu qui són? No. Aquesta cançó que, que sona per sota? No, no. Vale, no. elles es diu Balkan Paradise Orchestra. Ah, sí? I és un grup tot de dones. Són ah, com, sí? no sé, crec que són 8 o 9, vale? i són catalanes, eh? Andreu, que està parlant, que ho fan cada any. Està dient que... No? No. Està comentant no sé què d'aquest grup que estava, que estava comentant. O Happy Day? no sé. Bueno, molt bé. Doncs eh, ara encetem un tema que bueno, és d'actualitat. Sí que aquest programa és gravat i quan el, quan, quan el, senteu, eh, quan, perdó, quan el sentiu doncs no sé quan serà, no? però malauradament dos, doncs bueno, hem viscut últimament aquests dies, aquest programa s'està gravant ara dia 20, eh, 23 de juny, i malauradament bueno, hem de tingut juny? que... De juny no, de gener! De gener! 23 de gener. Vera, veus, ja sabia jo que m'havia oblidat. Tens ganes que arribi l'estiu, eh, Marcos, ja? <laughs> no, però clar, tu interpretes 23, el dia 23 i de quin mes és més famós? El 23 de juny. De juny, no? De Sant Joan. Sí. Clar, aleshores no, se m'ha bloquejat i bueno, jo ja sabia que, que, que m'havia oblidat de prendre una pastilla i és aquesta, la, la, la del mes. Aleshores, malauradament, avui 23 de gener doncs hem de, de parlar de, de, de, no, de la tempesta, d'aquests aquest, aiguats, aquest temporal, que ens... Eh, a, a... Casa meva quasi s'inunda, eh, per l'aigua. Havia entrat dintre de casa, quasi. No fotis. He tingut que recollir en fragona i tucú i tot, sí, sí. Carai, però si tu tens una casa. És una casa de dues plantes, però jo vi que la meva àvia, que estem a la planta baixa, i va entrar una mica d'aigua per dintre. Vaja. Doncs, doncs això, no? que malauradament no? ens hem, hem estat afectats per, per aquest temporal que li han, han, han anomenat Glòria, no? i que, bueno, que hem de hem d'alguna manera eh, bueno, doncs, parlar una mica, no? Eh, solidaritzar-nos com, a com a programa doncs, eh, per aquestes... Eh, crec que han mort tres persones i hi ha un desaparegut encara i, bueno, i una mica que, que, que Déu-n'hi-do, no? Que, com, heu, com heu patit aquest temporal, vosaltres? Bueno. Jo, jo una mica per anar a la feina que treballa a Sant Feliu és una mica xungo els trens, però bé. La mobilitat, no? <laughs> Anat... Sí. Però tu vas en tren? Sí, clar, Molt bé. cada, cada matí. Bueno, jo, jo no tinc feina, o sigui que per tant no... He sigut a poder aquí al camí no ser petit, però també, clar, em fico la pell dels altres i a mi em sap molt greu tot el que ha passat amb el tema, amb el tema de la pluja, del vent i del mal temps que hem tingut. Uh, a veure, uh, Bueno, Eh, sí. Jo crec que eh, la natura ens està donant lo, lo, el maltractament. Una bona lliçó. El maltractament, no? Que, eh, amb la que... L'Andreu Buixó, sí. que diu des del públic... El canvi això, climàtic, no? el no? canvi climàtic. Una bona lliçó. Doncs sí, sí, jo crec que és, això és indudablement. Doncs el dia que va fer tanta pluja, jo al matí vaig anar a informàtica i el meu paraigua que tenia se'n va trencar tot. El vent se va l'endur. Sí? Què dius? Però vaig tenir que anar a l'escola corrents. Què dius? Eh que el dia aquell que va anar tanta pluja i tanta, tanta aigua, tanta vent, sí, sí, sí. el paraigua que tenia, el vent se'n van, se van para... Sí, el teu paraigua? Bueno, sí, sí. No va ser, no va ser l'únic, eh? perquè ah. aquí també, jo també vaig sortir i vaig anar a caminar i també se m'enduia el paraigua i se m'enduia la gorra i se m'enduia de tot. Oh. Perquè... Quasi, quasi se s'endú a nosaltres i tot, eh? Sí, gairebé. Escolta'm, Julià, tu com has patit el temporal? T'has mullat molt, Júlia? No. Vale. Eh, i, I el vent? Què? Se t'enduia el vent o què? Mm, potser no, eh? Potser va, mm, vaig aguantant. Júlia, que t'has quedat, que quedat a casa aquests dies? No, és que estava, eh, estava anant cap a auxiliar de museu. Ah, ah és allà on treballes? No estic treballant, Pere. Ah, vale. De veritat, eh, Pere? És que no t'enteres, vale, vale. eh? No, no, no. <laughs> El Santi està dient no sé què d'un curs. Sí. Quin curs? De, ah, vale. de museus. El de museus, molt bé, molt bé. Ah, molt bé. Estupendo. Doncs això, eh, eh, lamentar aquestes, eh, aquestes tres morts i un desaparegut aquí al temporal, temporal que, que va azotar. Hola, Esteban, què tal? A Catalunya. <laughs> Sí. I bé, i solidaritzar-nos amb, amb, aquest, amb aquestes persones i famílies. Sí, perquè és una, és una llàstima que, mira, que, sí. amb aquestes coses i també és molta, una miqueta culpa nostra aquestes coses perquè clar, no cuidem gaire el medi ambient i llavors, doncs, clar, llavors és el que el que també ens pot passar i ens pot passar a tots. Molt bé, doncs eh, canviem de tema. Sí. I bé, passem a, a un altre tema. Hoy a ver alrededor del mundo iremos a un circuito que visitaremos varios países de Europa con muchas lenguas y una gran diversidad de culturas. Es una cadena de montañas muy larga, considerada joven, 29 millones de años, y con una longitud de 1.200 kilómetros y su anchura máxima es de 400 kilómetros. Está situada en Europa Central y su cumbre más alta es el Mont Blanc. Bienvenidos a los Alpes. Paradas del viaje. Monte Carlo, Tiñes, Chamonix, Ginebra, Zermatt, Interlaken, Lucerna, Liechtenstein, Innsbruck y Dolomitas. Empezamos nuestro viaje por la cadena montañosa donde se encuentra un pequeño principado de Mónaco, donde empiezan los Alpes que nos llevará a lugares lejanos y espectaculares. Espera, Perdona que te a dir, això de 29 millones de no, no es casi sigui molt no?, la muntanya aquesta? Perquè... Mm, bueno, eso es lo que posava en Internet. Ah, vale, vale, ya sé. Es, <laughs> considerado considerada Bueno, Monte Carlo es una ciudad muy famosa por su casino porque mucha gente famosa tiene su segunda residencia en este pequeño país. Se considera que es uno de los países más seguros del mundo y con un nivel de vida muy elevado. Aquí tenía casa el cantante Elton John y el actor Roger Moore y muchos más. Sí, bien pobre, no? Sí, ya veus. Bien pobre, no? Sí, sí, bien pobre. La bahía de la ciudad está llena de barcos lujosos y yates, siendo también muy famosa por su festival de, por su festival de cine. Ahora ya, ya nos toca ponernos la mochila, la gorra, las botas de trekking o esquiar para empezar una auténtica aventura que nos tiene reservada la ruta que vamos a seguir, porque Tiñes es el pueblo de montaña rodeado con mucha naturaleza. Es perfecto para hacer deportes de aventura en verano y en invierno las mejores pistas de esquí alpino del mundo. Continuamos hacia Chamonix, donde se puede degustar una gran fondue, tanto de carne como de queso, y los mejores restaurantes que tiene el pueblo, o subirse al teleférico. Pero, ¿qué, hacer... ¿qué vol dir fondue o fondue? ¿Qué, esto, què es eso? Una, una fondue... Una fondue... Una pues fondue, això, que s'aple de formatge sí. i pots... ah, vale, vale. Restaurantes que tiene el pueblo. O subirse, o subirse al teleférico y hacer una excursión maravillosa al Mont Blanc de 4.810 metros de altura. Es una montaña más alta de Europa. El paisaje es de ensueño y las cumbres nevadas son de todo el año. Al otro lado de la frontera con Suiza nos encontramos en Ginebra, que el lago de la ciudad es muy bonito porque tiene el Jet Leum, el surtidor de agua más alto del mundo, y desde 140 metros el lago se llama Leman y tiene mucha vida con la puerta de la ciudad y los barcos atracados en el muelle. Espera, has dit Ginebra? Sí. Sí, mira, ¿y el pueblo del costat cómo es JB? No, no, no, no, no, ah, No, no. No, no, no tiene nada que ver con ninguna bebida alcohólica. Ginebra también es muy conocida por sus relojes. La casa Rolex tiene su sede aquí y se puede visitar todo el proceso de fabricación. Junto al lago alemán se encuentra también el reloj solar, lleno de flores y es el sitio perfecto para tomar unas fotografías, porque la visita es de ensueño, la vista es de ensueño. Zermatt es el pueblo de montaña situado en la parte alemana del país. Se llega en tren desde un pueblecito cercano porque la ciudad no admite coches ni transporte público, solo tren para hacer las visitas y las excursiones. La calle principal de la ciudad está llena de tiendas y restaurantes. Se puede pasear, tomar un café o si se quiere se, puede salir a cenar. Las, tarifas no son económicas, pero es lo que tienen estos países porque el nivel de vida es muy alto. Zermatt tiene uno de los, unos alrededores espectaculares, con un monte Cervino de 4.480 metros de altura siendo perfecto un buen trekking en verano y un buen esquí en invierno. La montaña lo, mm, lo que tiene de espectacular es que está alejada de todas las demás cumbres y se puede tomar fotografías espectaculares del monte siendo un entorno espectacular aún estando alejada de las demás, de todas las demás y además para los más intrépidos escaladores se puede ver perfectamente las cuatro grandes paredes con toda su caída vertical. Maravilloso de verdad. Interlaken hoy en día es una ciudad a los pies del lado Zurn y Brienz, conocida no solo por ser un buen centro de esquí, sino también por su casino y reloj solar que tiene. A las afueras es donde se pueden hacer salidas más bonitas y espectaculares, porque la excursión a Peace Gloria no, tiene, no queda lejos, siendo un, un teleférico espectacular donde al final de todo se obtiene una vista espectacular de las montañas nevadas de los Alpes. También se puede coger en tren para llegar a Grindelwald, donde se puede realizar una ascensión para visitar el glacial más grande de Europa y también ver la montaña Jonfrau de 4.100 metros de altura. Los paisajes en toda la excursión son de postal. Continuando el viaje llegamos a San Moritz. Es famosa por los deportes de invierno y en verano se puede degustar un maravilloso queso suizo una de las terrazas principales que tiene en este maravilloso lugar, también dando un buen placer a la gastronomía. Situada a los pies de los Alpes, Lucerna es una ciudad maravillosa. El Carrillón es donde se encuentra la ciudad antigua y se puede pasear por sus calles, sus plazas, que están llenas de chocolaterías, y degustar el auténtico chocolate suizo y un delicioso placer gastronómico. El antiguo puente de madera se quemó, pero han vuelto a reconstruirlo, dando vida a la ciudad con muchas flores y el paseo es muy recomendado porque, las, porque pasas por encima del lago de los cuatro cantones que baña la ciudad. Liechtenstein es un pequeño país rodeado por completo las montañas de los Alpes. Sus habitantes hablan alemán. Vaduz es su capital siendo también su ciudad más importante y el lugar de paso para poder descansar para las etapas finales que nos esperan de este maravilloso viaje a través de los Alpes. Innsbruck es la capital del Tirol y está situada al sur de otro país que visitaremos en, en esta ruta, Austria. Fue sede de los Juegos Olímpicos de 1976, donde el español Paquito Fernández Ochoa se proclamó campeón ganando la primera medalla de oro para el deporte español de esquí alpino y, el Museo Olímpico es de visita obligada para la gente que le gusta el deporte, al igual que sus instalaciones son una verdadera maravilla. El Museo Tirolés de Folclore, de Folclore y Arte se encuentra en la ciudad, donde se encuentra distribuido en dos plantas. La primera es una exposición de disfraces y la segunda es de este pintura barroca. La siguiente parada es una auténtica joya de la música, Salzburgo. Es Mozart, que nació este genio de la música barroca, apodado Amadeus. Compuso obras tan espectaculares como la flauta mágica. Marcos, adelante música de Mozart con la flauta mágica. La ciudad está a los pies de las montañas y tiene por todos los rincones un ambiente musical del gran compositor. Su casa es un museo y se puede visitar todos los días del año, como también Salzburgo es la ciudad del chocolate, porque se puede, porque se puede, se vende y se degusta en toda la ciudad. Salzburgo también ha sido escenario de la película Sonrisas y lágrimas, que fue filmada junto a los jardines del Palacio Mirabé. ¿Y sabes quién sur allí, Pere? A ver, un momento. Mirabé es un sitio perfecto para terminar la, visita de la ciudad de Salzburgo. ¿Qué ha... Un actor que se Christopher Plummer, que sube allí de jove, Y la dona no sé quién es. No me em suena, el no me recuerdo. La... Sí, la triu, la triu que La triu que es La Julie Andrews, por ser. La Julie Andrews, sí. Molt Se acerca al final de nuestro viaje por los Alpes, pero antes visitaremos dos lugares los Dolomitas en Italia y su pueblo más destacado es Al Algere, que es un sitio perfecto para hacer caminatas por la zona y visitar un pueblo que es una verdadera maravilla, hacer fotos de las montañas más espectaculares de estos paisajes. Udine es la última parada de este maravilloso recorrido por los Alpes. La Plaza de la Libertad y el sitio es el sitio perfecto para empezar la visita, no la ruta por la ciudad, que tiene muchos edificios y varias épocas y la catedral y su castillo. La universidad es el palacio, la universidad y el palacio arcibospal son los sitios maravillosos de esta interesante ciudad, siendo el punto perfecto para terminar el viaje. Bueno, què us sembla? Molt interessant, Pere, ja anirem sí? a menjar xocolata, formatge i tot això, eh? Sí, sí, xocolata i formatge, et dona, sí, un, pet sí. al, et dona un pet a l'estómac, sí, bueno, que flipa. Us ha gustat o què? Molt bé, molt bé. Us ha gustat molt bé, escolta, Pere, posem un altre tema i passem un altre tema. Sí, vinga, pues vamos sí, allà. Posem un tema musical i passem a un eh? altre tema. Pues mira, uh, a veure... Ja, jo... Te'l dic jo, te'l dic jo, l'escullo jo, vale? dels que has demanat. Vale, pues eh, pues vinga, escolleu tu, vinga. Un que d'un grup que, que, que, que és bastant nou. De veritat és que jo no els coneixia, sí. però tenen bon, molt bona pinta, eh? Aquest no els sí. coneixia, eh? I m'han agradat molt, eh? Tenen una cançó que es diu All You Need Is Love i, sí. bueno, a veure si us agrada. Todo lo que necesitas es amor, no? Sí, sí. Em sembla que es diuen Los Beatles o algo així. Sí, sí, sí, perfecte. Són nous, eh? Paul McCartney, George Harrison... Paul McCartney, Star. sí, sí. Vale, doncs pues el poso, eh? Vinga, endavant. La persona viva de más edad. El 16 de marzo del 2019, Kanen Tanaka, Japón, número N, el 2 de enero de 1903. Tenía 116 años y 73 días, tal y como se verificó en Fukuoka, Japón. Nació en el mismo año que los hermanos Rice realizaron el primer vuelo propulsado y trabajó gestionando un negocio familiar que vendía arroz glutinoso, fideos y dulces. Actualmente, Kane vive en un asilo y entre sus aficiones se encuentra las matemáticas y jugar al juego de mesa Otelo. O sí, a ver, me estás diciendo que es la dona más grande del món? ¿y quants anys té? 107. 107. Y las seves aficions... 116. Ah, 107, perdón. Y una de las seves aficiones las matemáticas. Y jugar al Otelo. déu nhi això no és... I què és el Otelo, Albert? Que és un joc de cartes o...? No, és un joc. Però com es juga, com es juga? No ho sé ara mateix. <laughs> Vale, això, jo tampoc, eh? Això li haurien de, de dir a... Com es diu la dona? Kani Tanaka. Ka Kane Tanaka. Tanaka. És de, de Badajoz. Li enviarem un WhatsApp per preguntar-li. <laughs> Què us anava a dir? Això de l'hotel em sembla que és un joc de, de fitxes, de... Bueno, ara... <laughs> Escolta, tu, tu has dit un WhatsApp, però què et sembla si li enviem un e-mail? També pot ser. Amb la fotografia nostra, perquè així quedem del mar de guapos. Ella serà la dona més guapa, però clar, nosaltres podem ser més guapos del món, no? Doncs sí, la veritat és que sobretot tu, eh? No, sí, home. <laughs> és un joc de taula, vale? eh, és un joc en línia, ai, és un joc de, de fitxes, vale? hi ha com un taulell que són requadres Val? Ben bé jo no sé com es juga, l'estic mirant ara per internet, val? però bueno, és un joc que té pinta de ser no gaire fàcil, eh? O sigui, que s'ha de, trencar, de trencar el cap, eh? per jugar això, i una dona de 116 anys, déu nhi eh? Molt bé. Això era el rècord Guinness, no? És que no, sí, claro. No, no t'has presentat, Albert. Eh, això era el rècord Guinness, perdó. Molt bé. Uh, perfecte. Doncs uh, ara tindríem... Eh, hem, hem creat una nova secció Eh, és una secció, és una entrevista que anomenem eh, entrevista Más vale tener buen humor que en el tumor. i ten, eh, cridem entre nosaltres <laughs> tenim entre nosaltres a eh, una bala de foam deixem que arribi eh, la bala de foam Series tan amable, Elias, de deixar el lloc a la bala de foam? I tant, i tant, que no, que no em faci mal, eh? Que no et faci mal, eh? Ah, vale, perdó, no, no, no cal que t'aixequis, que s'ha aixecat el, el Pere Bonet. Doncs això és que será una entrevista difícil perquè, en la bala de foam no es que, que sigui bueno, eh, amigas del bon rollo. bueno, hola, eh, bala de foam, hola, tal? hola, buenas tardes. <laughs> bala de foam. Eh, Yo soy una mandada, eh. <laughs> Gracias por aceptar esta entrevista. gracias a vosotros siempre. de, després de, bueno, cal dir que aquesta, aquesta cosa, perquè... A ver, si queréis os, os, explico un poco lo que soy. Després d'enviar-nos 5.237 mails, vos vam dir, pues vinga, va, i farem una entrevista. explica'ns, explica'ns Mire, pues, a ver, yo tengo una vida un poco así, un poco dura, ¿me entiendes? Porque a mí me cogen A ver, yo tengo un tamaño de unos 8 o 10 centímetros. Tengo una punta, a ver, mi cabeza tiene forma de pelota de golf, <laughs> pero con agujerito. Sí, sí. Y luego la, parte de lo que sería el trasero, ¿no? la, la parte de atrás, eh, es más blandita. Y por eso me llaman de, de FOAM, ¿no? FOAM. Eh, Fuam es mi apellido. ¿eh? Y también pero Rápido ¿no? Yo, me llamo, yo me, llamo, Paco, pero. Paco Fuam. Paco Fuam. ¿eh? <laughs> Entonces, eh, a ver, ¿cómo se lo explico? Los, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lo que viene siendo la policía de toda la vida, me coge por el trasero, entonces me introduce dentro de, lo que es una escopeta. ¿Saben ustedes una escopeta de cazar? sí, sé que que es una escopeta, sí. Gracias, gracias. Entonces, eh, me, meten con la mano por el trasero, me apretan dentro de la escopeta y luego se pegan a, pegar tiros y, salgo zumbando a unas velocidades. De ¿Tú, ¿Tú sabes frío los constipados que yo pillo de, de, la velocidad que yo cojo con esa escopeta, madre mía? Sí, sí. Y en plena calle. y nada, y luego me estampo si tienes agujeritos es porque las ideas se tiran volando también, ¿no? A ver, los agujeritos es como los alerones de los coches, ¿no? y ah. tiene un efecto aerodinámico, entonces más velocidad así, ¿sabe? Como, como, como, como, el hombre el hombre roquete así en, el circo. El hombre cohete, sí. Exacto, el hombre cohete. El hombre disparado y claro, tú imagínate que me doy contra una pared. Oh, ¿Tú sabes los chichones que yo tengo luego por la noche? No, no. Pero, pero, Necesitas un airbag, ¿eh? unas cefaleas que, que vamos... Pero es curioso, porque usted eh, surt de... O sigui, vostè un cos eh, català, diguéssim, no? Els A ver, yo estoy en todos lados, ¿eh? sí, yo la policía de, la policía de, Noruega, Noruega, la policía de, ah, Islandia, en la policía de Australia, yo en todas las policías estoy. Yo, a ver, yo me llevo bien, me llevo bien con todas las policías. A ver, es lo que decíamos, yo soy un mandado, ¿no? Entonces, eh, a ver, el problema viene Claro, la gente se queja luego. Yo, yo lo veo en el, Twitter, ¿no? Me, dicen cosas. Fa mal, ¿eh? Fa eh, Usted fa mal, ¿eh? Me dicen cosas feas. A ver si. Claro. a esas velocidades. Si, me cogen así con la mano, no, pero a esa velocidad puede hacer mucho daño, ¿no? Entonces, claro, si, si me utilizan, en vez de para asustar, pues para pegarle a la gente, pues claro, luego a unos moratones un poco feos. Fa mal. Cuida, cuida, cuida. Si te, si te eh, doy en el brazo o en la pierna, te, te hago daño, sí. A mí yo cal que di que no nunca ve eh, Usted, pero bueno... A ver, yo qué quiere le diga, mire, yo soy funcionario, tengo un sueldo y tengo que pagar la hipoteca y ya está. Bueno, bueno. ¿Alguna, alguna pregunta, Elías, eh, De momento, de momento, ya ya en no? <laughs> Bueno, Señora Bala de Fubán. Bueno, igual me pierdo en el próximo tiro que me peguen, ¿no? <laughs> y entonces ya no puedo volver más a este programa, pero bueno, yo pues he, estado muy, a gusto con ustedes aquí en el Ateneo Diver, la verdad. ¿eh? Yo no, pero bueno. <laughs> bueno, pues oigan, no vayan a las manifestaciones, ¿vale? Porque luego me sacan a mí y pasan cosas, no vayan. Yo estoy en contra de las manifestaciones que no sirven para nada. Ostras, pues, hombre, pues, entonces tú te llevarías bien con los con mi jefe, ¿sabes? Con los de la gorra azul, ¿sabes? Ya me lo presentará, pero no me fío mucho, ¿eh? Llevan casco, ¿sabes? Con una visera. Sí. <laughs> Bueno, pues que me lo he pasado bien, de verdad. Yo he estado muy calentito aquí con ustedes, no me han metido la mano en el trasero, que ya es de agradecer. Y, y la tenéis de ver. Vizca, Vizca, la Radio Caliu, un programa divertit y diferente. Molt bé, doncs eh, aquí estem una altra vegada a Ràdio Caliu, l'Ateneu Divers, i passem al, al concurs aquest de, de les pel·lis, d'endevinar les pel·lis que ens donen unes pistes a l'Albert, i hem d'endevinar a veure de quina pel·li es tracta. Sí? Us en recordeu? Vale. Sí, I després sí, sí. passarem a l'apartat de cinema amb el nostre eh, director Eh, Elias. No soc director, només sóc un intèrpret. Bueno, era un piropo, home. Ah, vale. <laughs> Doncs molt bé. Escolta'm, eh, sem sí. sembla que se me sent poc o no tinc el micro connectat, És no? que no t'has posat el pinganillo. Ah, Espera. no? pues mira, que m'acosto, eh? Sí que se sent, sí que se sent, però no sí? preocupis, perquè encara que no se senti gaire bé aquí, l'important és que es gravi. Hola. Espera. Ah, vale. Vale? I és el que controlo. Doncs molt bé, Albert, quan vulguis, vinga, la primera pista. Género, ciència, ficció. Molt fàcil. Qui la sap? Qui la sap? Jo. Sí? Qui Jo. No, espera. no Parque eh? Jurásico. Ah, vale, vale. ¿Parque Jurásico? Yes. ¿Cómo? Que sí. En sèrio? Que sí. Amb la primera sí. pista sí. encertat? Sí. El Pere ha acertat. Mare meva. Albert, i saps aquí, que... en quina novel·la està basat Parque Jurásico? No. Michael Crichton. És una no, no, novel·la. Una novel·la? Sí, de Michael Crichton. Molt bé. Els anys 90 o així. Molt bé, molt bé. Ah, molt bé. O sigui que jo pensava que era una pel·li que s'havien invent, que inventat, que no estava basada no, en cap llibre. Està basat en ah, sí, llibre, està basada sí. en cap llibre. O sigui, en un llibre, molt bé. Això acostuma a passar, no, també? Passa Hi ha que... moltes pel·lis que estan basades en novel·les. Sí. El Titanic sí. no, és una, o sigui, no és una novel·la, però va ser un fet real. Sí, està això és veritat. Sí. Real. Això és veritat. És d'aquelles pel·lícules que ja saps què passarà quan la van fer, no? Sí. sí. Bueno. Doncs d'acord, doncs, sí, però, que fort, no? Però no, sí, tu no, sí, no, no li hauràs pispat, no, la fulla? Que no, no oh, que va, que va. Quan l'has dit a voleo i mira, ha sortit, ha sortit. Sí, sí. Doncs, eh, doncs passem a, a la peli que ens porta avui el, a l'Elias. Bona tarda a tothom, eh? Bona tarda. Hola. Doncs com vulguis. Vale, doncs la pel·li que us vaig explicar avui tracta sobre precisament persones que sí, una mica com nosaltres, una mica diferent del dels altres. Per Molt això no, no vol dir que, que siguem menys preables ni res. Ni no, molt menys. Bueno, la pel·li que us diré es diu La parada dels monstros, però no, no té res a veure amb monstres, eh? Són persones en deformació i ja està. -huh. Ah, ah. suposo que és, és, és la paraula que els hi deien, no?, en aquella època, sí. perquè és una mica antiga, no? És de l'any 32. Molt bé. Carai. Esta película es un clásico de los años 30, dirigida por uno de los directores de terror de la época, Todd Browning. Todd que Browning. també va dirigir Dràcula, també. Ahà, ah. molt bé. El argumento de esta película no es muy largo, pero el contenido está muy bien. Ahora la empezaré a explicar. Estamos a principios de los años 30 en una oscura noche. Dos caravanas de circo se paran en un descampado. En una de las caravanas viajan personas con ciertas deformaciones y en la otra los que dirigen el espectáculo. Al día siguiente los encargados del circo van montando poco a poco una enorme carpa, con un gran toldo y en su interior cientos de sillas para que la gente pudiera ver la función. Esa misma tarde el dueño del circo mostró ante el público las personas deformadas y les dijo que hicieran reír al público. Pero la suerte no estaba de parte de los empleados del circo, ya que la gente empezó a reírse de los seres con deformaciones. no de eh? No de El jefe de circo les echó la culpa a los deformados porque no se esforzaron lo suficiente. Después de varios días actuando ante el gentío, los deformados lograron que el público estallara con un gran aplauso, ya que al principio fueron objeto de burla por su físico, pero ahora hacían increíbles acrobacias. El mandamás del circo abusaba de ellos como una extraordinaria atracción de feria. Día tras día una trabajador del circo se dio cuenta que no eran tratados como gente diferente, sino como animales de circo. una, una noche, la mujer los hizo reunir sin que el dueño se diera cuenta, afuera de las caravanas, en pleno campo. Les explicó que se marcharan sin hacer ruido. Una vez lejos de las caravanas, a uno se le ocurrió la idea de rociar la caseta ambulante con gasolina que el jefe guardaba en una de las caravanas. Y así fue, el que se podía mover con facilidad y pensar con más claridad le pidió a la mujer que le diera un bidón de gasolina para empapar bien la caravana, donde suelen descansar el propietario y del circo. La roció completamente y con un mechero le prendió fuego. Toma. La mujer les dijo que se metieran todos dentro de la otra caravana, que ella la llevaría hasta la próxima ciudad. Todos fueron entrando, pero uno de ellos se le enredó el tirante de la camisa en un peldaño de la pequeña escalera que va desde el suelo hasta la puerta trasera de la carroza haciéndole tropezar y caerse al suelo. El fuego sigue avanzando. Después de quemar completamente la caravana en la que dormía el jefe y llegar hasta la carroza en la que se encontraban los deformados. El fuego quemó casi por completo su caravana, abrazando a la mujer y a la mitad de ellos. El que podía reaccionar mejor junto con otros pudieron salvarse y llegar arrastrándose hasta otra ciudad. Cuando vi esta película me impactó bastante porque aunque seamos discapacitados físicos o psíquicos, si nos proponemos un reto, Lo podemos superar por muy difícil que sea poco a poco. Y he terminado, muchas gracias. Ah, està molt bé, aquesta pel·lícula. Jo, aquesta la veritat... pel·lícula la vaig veure fa justament 10 anys, el 2010. 10 anys. Són, són certes persones. Hi ha una persona que, està, que és molt rara, però uh -huh. que era un actor d'aquella època, que, que, era, sí. que tenia discapacitat física. Uh -huh però no voldria dir que fos tonto ni res. Ni no, molt ni molt menys, ni molt menys. Faltaria més. No, no, no. no pots no tenir no. peus, vull dir, pots no tenir peus i mans, però si tens cap pots arribar a molts llocs, és el que jo penso. El que que en aquella època és això, no? que ja pel sol fet de, de no ser eh, una persona corrent, diguéssim, d'aspecte, ja. eren discriminats. Avui i... dia això ja no, ja no s'importa, però en aquella època estàvem mal vist, no sé per què, però no... Bueno, no sé, vosaltres ho sabreu millor, però jo crec que encara hi ha una mica, no tant com abans, evidentment, no? La injustícia no? que hi ha a la societat, encara, suposo. Encara hi ha discriminació una mica, sí. injustícia... I Eh. suposo jo que també, el que esteu dient, sí, però també, clar, també penso que és una mica de marginació, no? Sí, sí perquè nosaltres tenim igual ulls i nassos i, ull, i orelles igual que sí, vosaltres. Sí. Sí. Per tant, no són tan diferents. I moltes persones d'aquestes, l'única feina que tenien era treballar en un circ. Sí, eren com atraccions de circ, bueno. Sí, sí, sí. sí. Treballadors, més que res, amb, amb discapacitat física mm. i això. Sí. Molt bé, Elias, eh, m'ha agradat molt. M'agrada molt. Eh, doncs, eh, per què no posem l'últim tema que tenies, eh, eh, que m'havies eh, passat? Eh, sí. Pere. Pere. sí, és una cançó preciosa d'Elvis Presley. És una cançó que em porta molts records i preciosa perquè és aquella que es diu It's No or Never. En italià la van traduir com... Uh -huh. bueno, la, van, la van fer com eh, O Sole Mio. Sí. El que passa que en, en, en anglès és It's Now or Never. Uh, a veure, és... Uh, Uh, és ara o nunca, no? Elvis Presley és aquella persona... Sí, és ara o nunca. Sí, és aquella sí. persona que està en una illa amb, amb Jim Morrison, eh, Elton, ai, Elton John, eh, John Lennon, no? Uh, diuen que no, hi, ha, hi, ha, hi ha una teoria de que diuen que no estan morts, eh? Bueno, ara igual per, edat, per edat igual sí. Sí, Però en el seu moment deien que estan bueno, una illa. amb 85 anys que tindria, més o menys. Ah, doncs mira, més encara, encara podria viure, sí, sí. Vale, doncs bueno, la poso. Sí, sí. pues vinga, pues amb tots vostès, Elvis Presley, It's Now or Never. Endavant. Mm. now or never. My love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me. Let your arms invite me for who knows when. It's now or never, my love won't wait. It's now or never. My love wait. Si ens escoltes... A Drar Som Caliu... Som imparables. Ona de Sants 94.6 FM. Molt bé, doncs eh, tornem a ser aquí ja a la part final del programa, aquí a Ràdio Caliu la teniu divers. I bé, eh, si tenim un altre concurs, la setmana l'últim programa al desembre vam setar un concurs de sintonies de pel·lícules, no sé si us en recordeu. Hola. <laughs> doncs vinga, avui portem un... Eh, també té molt que veure perquè és música també, però són cançons, són artistes eh, o bandes. Val? I jo posaré uns segons i vale, a la que algú aixequi la mà a veure si l'encerta. Sí? No? Jo posaré 5 segons. Vale? I després continuo 5 segons menys i així i així. El Santi diu que Exacte. anirem fent pistes. No, anirem deix deixaré la cançó que soni fins que fins que l'endevineu. Vale? Però jo pararé. Eh? Que guanyaré, no? Doncs guanyaré una palmadeta. Hòstia, una palmadeta. <laughs> Això fan cares, eh? No, és, no és fàcil, eh, que facin palmadetes. Vale. La bossa, la bossa, vale? Vinga, va. Passa la primera, eh? tu, <laughs> tu segur que la saps. <laughs> Quina, quina, el Maria? Molt bé, la Maria, molt bé, la Maria. Uh! Alaska, Alaska, Alaska me aquí. Molt bé, a qui li importa? Doncs pues vinga, passem a la següent, vale? Com, com? Vale, a veure. De Bisbal. Aquí el Santi Condamines diu David Bisbal, segur, eh? Molt bé, sí senyor, Santi. Jo crec que la Maria també ho sabia, que ha aixecat la mà, eh? Molt bé, molt bé. Doncs pues vinga, va, la següent cançó, va. Carai, són fàcils, eh? <laughs> Molt bé, She Loves You, she loves you, you yeah, yeah, yeah, dels Beatles, eh? És al principi, eh? És al principi, ja. Clar, clar. Bueno, al proper programa pujarem la, el nivell. El gistó, molt bé. Eh, el Perfecte. Llistó. Perdó. Va, següent. A veure, sí? Pere? Cuando tu vas a Xenoa. A veure, segur? Maria? Maria? Es la, la chenoa, La cheno, la cheno. Molt venga, vinga, va, va, va, va, va, anem a la Vinga, vinga, vinga, venga, un perro piloto. María. Eh? ¿Cómo así? Miénteme. Tú has le de... La María Ángeles, devuélveme la vida de, Bustamante. La Mara, molt sí señora. Perfecta. de Muéveme la vida. A veure aquesta, jo crec que aquesta serà una mica més difícil. Igual la sap el Rubén i, bueno, i el Pere segur. A veure. A veure. I el Santi. I el Santi, sí, sí tant. A veure. <laughs> Cal dir que jo no me'n recordo... Jo braç, eh? No, jo no dic directament la cançó. Quin triomf, quin triomf... Sí, sí, o sigui, quin triomfo, perquè clar, jo... Sí, sí, vale, d'acord, clar, però jo no sabia com començaven algunes, les coneixia, però clar, jo no sabia com començava, i clar, el xiquilla, doncs, evident, evidentment. Eh, doncs, doncs, doncs ja està. Ja està. Són <laughs> aquestes cançons que portava d'aquest bueno. concurs. Ara ja arribem al final del programa, però abans de marxar, marxarem amb una bona notícia, i és que la Júlia ens porta una bona notícia. I Júlia, a veure, no sé, Digues, Júlia. Eh, av avui del matí he anat un acte del meu banc, BBVA, Eh, abans de sortir m'han donat un mm, un diploma. Roba? Què? Ah, ah, un diploma, perdó. Un diploma. Mare meva. Però que has fet un concurs o has, fet, o, o has sigut algo així que hagis participat en alguna competició? No, no, és el Perquè seu treball. Perquè un diploma, un premi, és això? Eh, que m'ha fet eh, potser eh, de pràctiques eh, que he fet eh, molts dies de pràctiques de, de OBA. Ah, molt bé. Has estudiat? Com? Pràctiques a la feina. Pràctiques, bueno, sí. Ara Sí, ara està... Estem fatal de la vista, eh? no sentim res. Eh? No estic treballant, maco és una pràctiques. Molt bé, Julià. Estupendo. Pues molt bé, eh? un fort aplaudiment, eh? Julià, és veritat. Eh? Perquè has, això vol dir que has aconseguit, eh, has fet les pràctiques bé, has fet molt bé la feina i això, no? Sí, eh, que la meva mare m'ha dit és per mirar els ulls a la gent. Que bé, que bé, I, molt bé. I aquí a Calú també. Molt bé. Sí, senyora. Doncs eh, perfecte, doncs ja arribem al programa, ja són gairebé, ja portem 55 minuts, una hora de programa i això vol dir que arribem al final del programa. Ens veiem al mes de febrer. Adeu. Adeu, adeu, adeu. Tanquem la paradeta. Tanquem-la. Vinga. Bé, amics i amigues. I estem arribant al final, desitjant que us hagi agradat. Ens trobem en el proper programa. Fins el mes que ve. Adéu!